Bab ehtisab-ül əsar. Sonra Buxar rəhiməhullah buyurur, addım izləni savabını qazanmaq. Yəni, adımları çox atmaqla savabı artırmaq. Və bu barədə rəhiməhullah ənəsi rivayətim gətirib. Deyir ki, Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Bəni Sələmə, Hə, Bələsənə qovmi Rəsul salsın yanına gəldilər, dedilər ki, ya Rəsulullah, bizim evlər məsciddən uzaqdır. Və biz istəyirik, gəlin məscidin yanında evlər tikək ki, daima namazlara gəlməmiz rahat olsun. Və Peyyambar salsın məsləhət görmədi olaraq. Dedi ki, istəmirsiniz, əcriyiz, savabınız artsın. Çünki hər gələn addımınıza savab qazanırsınız və günahlarımız bağışlanır. Və bu uzun hədisdən e, Buxar Rəhməllah bu e, cümləni gətirib və həmçinin Mücahid Rəhməllah və Mücahid İbn Abbas radiyallahu anhın tələbəsi idi. Deyir ki, Rəhməllah hər ayəni üç dəfə eşitmişəm təfsirin İbn Abbasdan. Hər ayəni üç dəfə eşitmişəm təfsirini İbn Abbasdan öyrəndim, üç dəfə işitmişəm. Və deyir ki, o məşhur bəzilərində Yasin surəsində Allah subhanətə orada deyir ki, və nəktubu mən qaddan və əsərhum. E, danışır ki, onlar neynəyərlər? Biz yazarıq və həmsinin ayaq izləri də hara gediblər, onları da yazarıq. Burada Allah subhanətə ala yəni ayaq izlərinə toxunur və göstərir ki, ayaq izləri yazılır. Adımlar da yazılır. Məktubu deyir, yazılır, yazırıq. Və onunla, ona görə Buxar Rəxəmullah e, bu mücahidin, bu təfsirin, mücahid deyir ki, yəni ayaq izləri və bu məsələdə yetirib. Və sonra burada Ənəsin həmən hədisin, uzun hədisi gətirir və deyir ki, bəs Bəni eh, Sələmə qəbiləsi qovmi istədilər ki, məscidə yaxın gəlsinlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istəmədi, məkruh gördü olaraq. Dedi ki, gəlməyin, e, eh, yəni atmayın evlərinizi boş, kəndinizi boş çıxıb gəlməyin bura. E, eh, və dedi ki, məyər savab qazanmaq istəmirsiniz bu addımlarınızı görə, gəlib gəlməyinizə görə. Və burada Buxari deyir, bab ehtisabül afar. Yəni, addım izlərinin savabını qazanmaq məsələsi. Və demir, hara gedəndə. Hara gedəndə demir, və rəhməlullah hədisdən götürür. Çünki Peyyəmbər salsında demir, hara gedəndə məhz savab artır. Ki, deyilmir ki, ümumi olsun. Ümumi olsun. Qeyd olunsaydı, deyərdin ki, ancaq məsələ gedəndədir. Bunu deməklə Peyyambar səsin qeyd edilir və Buxarda onlara məfhumdan götürür və burada qeyd edib babın adını qoyur, adını qoyur belə və göstərir ki, hər salih əməl üçün, yaxşı əməl üçün gedmək, savab qazanır insan. Yəni, nəinki məscid? Aydındır, hər yaxşı iş üçün, salih xeyirlik üçün, savab üçün gedmək, inşallah adımlara savab qazanmaqdır. Yəni, taətin hansı növü istəyirsən. Və həmçinin burada hmm, yəni təbii ki bunlar hamısı gərək e, göstərir ki savablar yazılır hamıya hamı yazılır və bir gün göstərəcəklər sənə hətta adım izləri o görə müsəlman daima gərək e, iman əhli çalışmalı ancaq xeyirli yerlər getmək xeyirli məclislərə və s. xeyirli insanlarla oturmaq Və bəziləri də e, e, fayda götürürlər bu hədisdə və deyiblər ki, kimin evi məsələn məscidə yaxındır, hərdən yaxşıdır, uzaq məscidlərə də getsin. Hərdən yaxşıdır, uzaq məscidlərə də getsin, hətta savabı çox olsun. Və təbii ki, bunu daim eləmək də düzgün deyil. Çünki əgər məscid sənin yanındadırsa, o məsciddə qılmalısan namaz. Və lakin hərdən Gedmək olar başqa məsələ və xüsusən həmsinin əgər məscid yaxındadırsa tərk edə bilərsən, əgər məsciddə bidətçilərdir. Məsciddə Peyğəmbər sansı sünnəti istihza olunur, bidət isə təriflənir. Həmin məscidlərdən çəkinsən yaxşıdır. O məscidlər ki, Peyğəmbər salsan sünnətinə istihza ilə ələ sallar, adlar qoyurlar. Və lakin bidət isə hansı ki, nə Allah deyil və nə Rasulü ağıldan ixtira olunmuş nağıllar təriflənir və onun əhli də təriflənir. Amma sünnə isə yəni, Peyğəmbər salsın yoluna gəlmək, Peyğəmbər salsın dediləni tətbiq eləmək isə istihza olub. Və hələ məscidlərdən çəkinsən yaxşıdır. Aydındır. Və ya məsələn, imam hələ əqidədədirsə, bidətçidirsə e, və sünnət arzusu onda çəkinsin yaxşıdır. Və çalışma lazımdır e, belə məsələlərə e, özdə e, yumuşaq olmaq olmaz. Yəni, yumuşaq, laqiyyət yanaşmamaq. Çünki belə şeylə ibadətdir. E, ibadət geri yəni çalışmalarsan, təmiz versən və təmiz adamlarla. Əqidədən də bəli. Əlhamdülillah, məscidimiz seçilir, elhamdülillah. Gələnlərlə, sayla, lakin bizə say mühüm deyil. Həmsin, elhamdülillah, biz bilirik ki, burada hamısı artıq şeylər, nağıl yoxdur mətiddə. Bunun Allah Peyğəmbər salsın, Allah nə deyib və Peyğəmbər sallallahu nə deyib, odur, baxmayaraq başları çıxmayanlar nə dillər desinlər. Aynındır. Və bizim məsələ, elhamdülillah, fəxirliyik e, öz məscidimizlə. O məsədə namaz qılmaq, elhamdülillah, özü şərəfdir. Və belə qardaşlarla. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm.